بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم Estas son las aleyas del libro sabio, el Corán, هدى ورحمة للمحسنين el cual es una guía y misericordia para quienes hacen el bien. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون Esos que realizan el salat entregan el azaque y creen firmemente en la otra vida أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Esos siguen el buen camino que conduce a su Señor.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 Quienes así actúen recibirán un castigo humillante. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم Y si se le recitan nuestras aleyas, se aleja altivo como si no las oyera. como si tuviera los oídos taponados. Anúnciale, oh Muhammad, que tendrá un castigo doloroso. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم Ciertamente, quienes crean y obren rectamente obtendrán los jardines de las delicias en el paraíso. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم donde vivirán eternamente. La promesa de Allah es cierta. Y él es el poderoso, el sabio. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم Creó los cielos sin columnas, como pueden ver. Estableció en la tierra firmes montañas para evitar que ésta temblara con ustedes. Esparció en ella toda clase de criaturas e hizo descender la lluvia del cielo para que con ella brotaran todo tipo de nobles plantas. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Esta es la creación de Allah. Muéstrenme lo que crearon las otras divinidades a las que adoran fuera de él. Realmente los injustos que rechazan la verdad están en un claro extravío. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد Y concedimos a Lucman sabiduría y le dijimos que fuese agradecido con Allah. Quien es agradecido lo es en beneficio propio. Mas quien es ingrato debe saber que Allah no necesita nada de nadie y que él es digno de toda alabanza. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم Y recuerda, oh Muhammad, cuando Luqman le dijo a su hijo mientras lo aconsejaba: Hijo mío, no adores a nada ni a nadie más que a Allah. En verdad, la idolatría es una enorme injusticia. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك ان اشكر لي ولوالديك الي المصير y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres. Su madre lo lleva en su vientre con cansancio y sufrimiento y lo amamanta durante dos años. Le dijimos: Sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí retornarás finalmente el día de la resurrección. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليّ ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون Pero si se empeñan en que adores además de a mí a otras divinidades sobre las que no tienes ninguna prueba no los obedezcas mas trátalos con respeto y benevolencia en esta vida y sigue el camino de quienes se vuelven a mí en arrepentimiento después retornarán a mí para ser juzgados y les informaré sobre lo que hicieron en la vida mundanal يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير Y le dijo Lukman a su hijo, Hijo mío, Allah sacará a la luz el día del juicio final cualquier acción por insignificante que sea aunque ésta tenga el peso de un grano de mostaza y esté oculta en medio de una roca o en cualquier otro lugar de los cielos o de la tierra ciertamente Alá es el sutil y está informado de todas las cosas يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور Hijo mío, realiza el salat, ordena el bien, prohíbe el mal. y sé paciente ante la adversidad. En verdad, cumplir con estos mandatos requiere de la mayor determinación. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور No seas altivo con la gente ni camines por la tierra con arrogancia. Ciertamente, Allah no ama a los vanidosos y arrogantes. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير Camina con moderación y baja la voz al hablar. Pues la voz más desagradable de todas es la del asno. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ¿Acaso no ven que Allah ha sometido a su disposición cuanto hay en los cielos y en la tierra y que los ha colmado de sus bendiciones, tanto las que pueden apreciar como las que no? Y entre los hombres hay quienes discuten acerca de Allah sin conocimiento, sin estar guiados y sin un libro esclarecedor. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير Y si se les dice que sigan lo que Allah les ha revelado, responden: Mejor seguimos lo que nuestros antepasados adoraban. ¿Cómo? ¿Van a seguir lo que hacían aun cuando el demonio quiere arrastrarlos de esta manera al castigo del fuego? ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور Y quien se someta a la voluntad de Allah y obre el bien, se habrá aferrado al asidero más firme. Y todos los asuntos retornarán a Allah el día de la resurrección. ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور y no te aflijas, oh Muhammad, por quienes rechazan la verdad. Todos retornarán a nosotros el día de la resurrección y les informaremos sobre lo que hicieron en la vida terrenal. Ciertamente, Allah conoce lo que encierran los corazones. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ Dejaremos que disfruten un poco y después en la otra vida los conduciremos ineludiblemente a un duro tormento ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra dirán que Allah Di Alabado sea Allah.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 Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير La creación y la resurrección de todos ustedes es para Allah tan fácil como la creación y la resurrección de una sola persona. Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ¿Acaso no ves, hombre, que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año, y que ha sometido a su voluntad el sol y la luna? Ambos siguen un recorrido hasta una fecha fijada. Y Allah está bien informado de lo que hacen. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير Esto se debe a que Allah es la verdad, la única divinidad verdadera, mientras que lo que los idólatras invocan fuera de él es falso y a que Allah es el excelso el más grande الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ¿Acaso no ves, hombre, que las embarcaciones navegan por el mar por la gracia de Allah para mostrarles las pruebas de su poder ciertamente en ello hay pruebas para todos los que son pacientes y agradecidos واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور Y cuando los cubren olas como montañas, invocan solo a Allah con fe sincera pidiéndole ayuda. mas cuando los devuelve a tierra sanos y salvos algunos permanecen entre la fe y el rechazo a la verdad y solo niegan las pruebas de nuestro poder y nuestra unicidad los traidores ingratos Ya واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Oh gentes teman a su Señor y teman el día de la resurrección en que nada podrá ser un padre por su hijo ni un hijo por su padre la promesa de Allah es cierta no se dejen seducir por la vida mundanal ni dejen que el seductor el demonio los engañe sobre Allah inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير Solo Allah conoce cuándo tendrá lugar la hora de la resurrección, cuándo hará descender la lluvia y lo que será de lo que hay en los vientres maternos. Nadie sabe lo que le depara el futuro ni dónde morirá. Pues solamente Allah posee dicho conocimiento. Ciertamente Allah conoce todas las cosas y está bien informado de todo.